Leon Lusson kai Elaphos. Leon Elusa. Tuton de Elaphos ex hyles idon eipen. Vai hemin tois talai poorois. Tigar mai nomenos hutos uchi poiesei, hos kai sofronon uc en hemin foretos hoti tus thumo andras kai adikein eithis menus pantes feugetosan argen labontas kai dunasteusantas